koffietafel. Um ek moet nie te veel koffie drink nie want dan gaan ek nie slaap vanaand nie, maar asseblief gaan sit daar. Daai spices is nou julle sin. Dis dis gemaak vir julle. Spices. Haha. Dududum. Haha. Okay. So vanaand het ek gedink om om met julle oor iets te praat wat wat weer eens hierdie week het my net dit het my so erg getrek. Want toe ek ek die preek begin skryf, toe begin ek met 'n ander teks in 'n ander rigting in 'n hartklop en uh voordat ek myself kon kry toe dink ek nou 'n bietjie oor hierdie teks en ek dink toe nou is maar daar's iets wat soveel beter is. Daar's iets wat soveel mooier praat oor wat God vanaand vir ons wil sê. En dit begin alles met 'n storie met die met 'n man met die naam van Moses. So ek gaan vanaand bietjie uit die Ou Testament uit preek. So die van julle wat nie hou van die Ou Ou Testament nie, sies. Dit is nog steeds deel van die Bybel. Um maar julle ken vir Moses. Moses was hierdie ou gewees wat hy in in Israel se geskiedenis is hy 'n huge ou gewees. Hy was gesien as die ou wat Israel kom bevry het uit verdrukking, seer, pyn, lyding uit Egipte uit. So as jy met enige Jood sou praat, sou hulle gesê het, enige Israeliet sou hulle gesê het, maar Moses is 'n topfiguur in ons verstaan van wie God is en hoe God met ons werk, want God het deur Moses gewerk. En ons het die weird stuk in die Bybel en en ek dink as as jy bietjie gaan lees van Moses se lewe, dan's hierdie een van die weird stukke van Moses. Daar's hierdie stuk waar waar hy half met God praat en hy hy vra eintlik vir God om om invloed te wys aan die Israeliete. Dan gebeur daai die weer ding en dan gaan letterlik 'n versie vir julle lees. Op 'n stadium staan hy daar en hy vra nou vir God maar maar praat met my sê vir my wys vir my iets en dan en ek sê dis 4 dan kom God na hom toe en dan sê hy um, dan vra hy vir hom uh maar toe sê Moses sê nou vir die Israeliete glo my nie in hulle luister nie na my nie en sê die Here het nie aan my verskyn nie en dan sê die Here vir hom wat het jy in jou hand en hy antwoord hy vir hom 'n staf of 'n kiri. Ek hou nie van die woord kiri nie, ek hou meer van staf. Die Engelse vertaling sê dit so mooi. God kom na Moses toe en hy vra net vir hom hierdie een ding. Wat het jy in jou hand? En vanaand wil ek vir julle sê daai ding wat Moses in sy hand gehad het was meer as net 'n staf. Vir Moses was dit drie goeters gewees. Vir die Israeliete, vir die mense in die antieke tyd het daai ding wat hy in sy hand gehad het drie goed beteken. In die eerste plek was dit 'n ding van sy occupation, van wat hy gedoen het, sy werk. Hy was 'n sheepherder. Hy was 'n skaapwagter. Hy het skape gestoot van een plek na die ander plek. Sis, moenie lag nie. So dit is hierdie ding, hy het, hy was 'n skaapwagter gewees. Dit was sy identiteit en die staf het dit vir mense gesê. Ek is 'n skaapwagter, dit is my identiteit. In die tweede plek het dit ook gesê van wat hy het as mens. Want in die antieke tyd het jou net worth, jou geld was nie gekoppel aan aan 'n bankrekening nie. Daar het net soos 'n bank bestaan nie. Jou bankrekening was die skape wat jy oor skaapwagter was. Dis jou bankrekening. So dit het vir mense gesê dis wat Moses gehaat het. Hierdie staf sê dis wat ek doen, maar dis ook wat ek het. Dis al wat ek het. En die derde ding is dit het gesê hierdie is my influence. Hierdie is die ding wat ek net iets kan doen. Hierdie is hierdie is my rol in die samelewing Dis wat ek in my hande het. En vanaand wil ek vir julle kom vra, sit vir 'n oomblik daar en dink by jouself. Wat het jy in jou hande? En moenie nou dink en daar sit met 'n tweerand en speel en sê ek het tweerand in my hande. Nee. Ek vra vir jou metafories, dink bietjie in jou kop, wie is jy as mens? Wie is jy in jou werk? Wie is jy in by die skool in jou identiteit as mens? Wat het jy? Het jy sakgeld? Het jy iets wat jy iets mee kan doen? En wat is jou influence? Wat besit jy? So vanaand se teks gaan dan nou weer oor 'n ander ou in die Ou Testament. En ek het gedink om te begin met ou Salomo of eh, met Moses, skus met Moses, omdat Moses was hierdie topfiguur en God kom eintlik eers na Moses toe en praat oor hierdie ding van wat het jy in jou hand? Wat se influence het jy as mens? En dan sien ons dit weer met Salomo. En Salomo was 'n was 'n goeie figuur gewees tot op 'n punt. Hy was 'n koning van Israel, baie baie bekende figuur gewees. Naas Dawid is hy seker die tweede belangrikste ou gewees koningsgewys in Israel se geskiedenis. Maar Salomo was 'n ou wat verskriklik baie gehad het. Hy het verskriklik baie geld gehad. Ons lees in die Bybel dat hy ontsettend baie rykdom gehad het. Maar hy het ook ongelooflike invloed gehad. En julle kan dit sien in daai prentjie, sommer net 'n uitbeelding van een van die tekste van die Bybel, sal mense na hom toe gekom het en gesê het, hoorie maar, ehm um, moet ons hierdie kinders execute of moet ons hierdie hierdie kinders vermoor? En dan was dit in Salomo se hande was daai mag gewees om te sê, ja, ons moet hierdie mense uitroei. Ja, ons moet oorlog maak met daai nasie. So Salomo het ook drie goed gehad, net soos Moses, eintlik in sy hande. Die eerste ding was sy identiteit was, hy was 'n koning. Hy was iemand wat ontsettend baie mag gehad het oor mense wat hy regeer het. Bekende koning in Israel se geskiedenis. Hy het verskriklik baie geld gehad. Verskriklik baie rykdom gehad. Goud, marmer, mirre, alle alle daai fancy goedjies in die antieke tyd. Hy het alles gehad. Hy was 'n bekende figuur, 'n koning met verskriklik baie rykdom. En laastens het Salomo die invloed gehad om goeie goed te doen, maar ook om brutale slegte goeders te doen. En nou, ons het die afgelope paar weke het ons dit eintlik vir mekaar gesê as ons gepraat het oor goed so sourspices, dink ek die kerk was waar Salomo was op 'n stadium. Ons het die mag gehad of die vermoë gehad om eintlik vir mense te leer wat die liefde van God regtig beteken. Maar op stadiums in die geskiedenis het ons dit net heeltemal verkeerd gekry. Het ons vir mense stikkend en seer en gebroke lewens gegee omdat ons gesê het maar ons dink dit is hoe God se liefde lyk, maar dit gaan uiteindelik oor ons. En ons sien waar Salomo ook baie geval het, was waar hy gefokus het op homself. Waar hy vir mense gesê het, maar ek gaan my invloed gebruik om my ryk te maak. Ek gaan my invloed gebruik om my beter te laat lyk. En dan val alles plat vir Salomo. Maar daar's hierdie gedeeltetjie in Psalm 72, maar voordat jy hulle soontoe blaai, Psalm 72 is ons teks vanaand. Maar ons het die gedeeltetjie voor dit waar Salomo begin bid. En waar hy begin bid, dan sê hy vir God: "Gee vir my nog meer influence. Gee vir my nog meer rykdom, gee vir my nog meer mag. Ek is reeds koning, maar gee net vir my nog. Ek kort net meer." Maar jy moet besef dat as as jy as 'n antieke Jood Ja as 'n Christen, een die eerste Christene wat die Bybel moes optel, as jy hierdie teks moes lees, dan moes jy by jouself gedink het: "Eers hierdie dude is arrogant. Kyk, hy hy het so baie en hy vra vir nog. Hy het so baie rykdom en roem, hy vra vir nog. En dan gaan sy gebed aan. En dan is dit waar ons teks begin. Psalm 72. Ons gaan nou hele teks som lees. As jy 'n Bybel het asseblief, maak dit oop by Psalm 72. As jy 'n app het, gooi hom oop. So julle sal sien die opskrif van Psalm 72 sê mag die koning lank lewe van Salomo. <laughs> so hy skryf al vir die ding vir homself, mag ek lank lewe en nog meer rykdom en roem kry. Asof iemand nou nog meer arrogant kon wees as Salomo. Maar hoor dan wat bid hy. En hy skryf 'n gebed hier neer. Dit moet julle besef, Psalm, hierdie Psalm is 'n gebed van Salomo wat hy eintlik vir God vra, maar hierdie rykdom en roem en goed wat jy vir my gee, laat die volgende goed daarmee gebeur. Leer tog die koning o God om te regeer volgens u wil. Leer die koning om die regte hand te haf soos u dit wil. Sodat hy regverdige beslissings oor u volk sal vel en aan die verdruktes reg laat geskied. Laat berge en rande hulle verbly oor die vrede en die reg vir die volk. Laat die koning die reg van die verdruktes onder die volk beskerm. Laat hy armes te hulp kom en verdrukkers verbrysel sodat die mens U kan dien solank as die son en die maan daar is van geslag tot geslag. Mag die koning vir die mens mense wees soos die reën vir die plante, so swaar reëns wat die aarde deurdrenk. Mag die reg onder die regering floreer en mag daar vir altyd groot voorspoed wees. Mag hy heers van see tot see, van die Efraat af tot in die verre lande. Mag die woestynbewoners voor hom kniel en sy vyande voor hom in die stof kruip. Mag die konings van Tarsus en die kuslande geskenke bring. Die konings van Sheba en Seba aan hom belasting betaal. Mag alle konings voor hom buig en al die nasies hom dien. Hy sal die armes red wat hom hulp roep en die verdrukte, die wat geen helper het nie. Hy sal hom oor die swakke en die behoeftige ontferm die lewens van die arme mense beskerm. Hy sal hulle van onderdrukking en geweld bevry. Hulle lewens sal kosbaar wees in sy oë. Mag die koning lank lewe. Mag daar vir hom goud uit Skiba gebring word. Mag die mense geduldig vir hom bid en die hele dag seënbedes vir hom uitspreek. Mag daar volop graan in die land wees. Mag dit selfs bo op die bergtoppe wyf. Mag die oes so veilig wees soos die in Libanon. Die graan so geil opskiet soos die gras in die veld. Mag die koning se naam altyd onthou word, mag sy roem duur so lank as wat die son daar is, sodat al die nasies hulle in sy regering verlustig en hom prys. Geloof sy God, die Here, die God van Israel. Dit is net hy wat die magtige dade doen. Mag sy verhewe naam vir altyd geloof word. Mag die hele wêreld vol wees van die van sy majesteit. Amen. Ja, Amen. Hier eindig die gebede van Dawid, seun van Isaai. So Salomo is eintlik bietjie random hier. Want hy's besig om al hierdie lof eintlik te besing aan homself. Hy's eintlik besig om te sê maar mag my vyande in stof kniel hier voor my. Maar mag ek al hierdie rykdom kry? Mag ek nog meer roem kry? Kan ek nog meer kry as koning wat my identiteit in my hande het wat hierdie rykdom het. Ek het reeds so baie in my hande, maar ek soek meer. Want ek wil dit gebruik. Ek wil iets daarmee doen. Dis duidelik dat Salomo nie hier vir die mense sê maar ek gaan my rykdom en my roem gebruik op myself nie. Ek gaan alles net doen vir my eie onthaalwe nie. Ek gaan net so goeie koning wees dat almal voor my moet kniel die hele tyd nie. Hy begin sy gebed hier om te sê Mag ek hierdie rykdom en roem kry? Mag ek hierdie goed kry wat wat wat U vir my in my hande sit, nie vir myself nie, maar sodat die armes en die onderdruktes 'n stem mag kry. Mag ek dit in my hande kry sodat ander mense U liefde kan ervaar en U genesing kan beleef. Is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi dat Salomo se se eerste gedagtes is nie om eintlik vir mense te sê maar kyk hoe great is ek nie? kyk hoe baie het ek kyk wat het ek in my hande nie maar hy sê eintlik vir hulle ek het in my hande maar ek wil nog hê sodat die mense daar buite meer kan kry vir Salomo gaan dit oor herstel en iets wat vir my mooi is is hierdie is 'n Ou Testamentiese teks jy moet verstaan dat hierdie is nou Ou Testament ons is nie in die Nuwe Testament Jesus was nog eers in die prentjie nie maar toe het mense al beleef dat God is 'n God van herstel God is 'n God wat die armes kom bevry. Die verdruktes 'n nuwe lewe kom gee. Mense in die antieke tyd het dit al begin beleef voordat Jesus nog op die prentjie verskyn het. Jesus het net vir hulle kom wys, maar dit is wie God regtig is. So selfs Salomo hierdie koning wat verskriklik baie rykdom gehad het, alles gehad het, het besef dat God is die God van herstel. En hy die goed wat hy in sy hande gehad het, moes hy gebruik het. En ek sê moes vir 'n rede om reg herstel te bring. Soos ek sê, Jesus het hierdie goeters net vir ons kom affirm later. Jesus het vir ons kom wys ek is die seun van God. Dit is wie God is. Julle is reg. God is 'n God van liefde en nie van onderdrukking nie. God is 'n God van herstel en nie waar ons mekaar uitmekaar uitskeer en mekaar seermaak nie. Dis die influence wat God vir ons kom gee. Maar die slegste ding van Salomo was is dat Salomo was nie getrou tot hierdie gebed wat hy gebid het nie. En ek dink soos ek vir julle al gesê het, net soos die kerk hulle pad soms verloor het, net soos ons as Christene baie keer in die naam van God slegte goeders aan mekaar gedoen het. So het Salomo ook eintlik op 'n stadium net gesê, "Jesus, maar ek het so baie." En toe begin hy weer gryp na hierdie goed in sy hande. Hy begin toe vir homself sê, "Maar hierdie goed is belangriker." vir myself, nie vir ander mense mee nie, maar nou raak dit belangriker vir myself. So wat ek vanaand vir julle op die tafel wil kom sit is dat die influence wat jy het is soos God wat vir jou vanaand kom vra soos wat hy vir Moses gevra het, wat het jy in jou hande? Wat is jou identiteit? Wat het jy? En wat is die influence wat jy daarmee gaan uitoefen? En die probleem is baie keer is dat ons gryp na daai influence en ons maak dit net oor onsself wat die beste invloed, die invloed wat herstel bring, soos Salomo in hierdie teks sê, is as ons nie fokus op onsself nie, maar as dit uitgaan na ander mense toe. As ons dit wat in ons hande is uitleef na buite toe, dan raak ons spasies influential. So vanaand wil ek vir jou vra waar is jy? In Stellenberg Hoërskool, Durbanville Hoërskool, waar ook al jy is, jou werksomgewing, wat het jy in jou hande? Wat is jou identiteit? En soms dink ons by onsself, jy's maar ons kan nie 'n invloed hê op die spasies om ons nie want ek is maar net 'n niks werd. Ek sit daar by die skool, ek het dalk nie so baie pelle nie of ek is dalk nie in die eerste rugby span of in die netbal span en ek kan dalk nie die invloed uitoefen wat ek moet uitoefen nie. Moses was 'n nobody gewees. Hy was 'n skaapwagter wat God vir hom gevra het, "Wat is in jou hand? Wat gaan jy doen met wat in jou hand is?" Selfs al het jy niks, selfs al al dink jy jy is niks werd, wat is in jou hand? Hoe gaan jy dit gebruik? En vanaand wil ek julle challenge om hier uit te stap en vir mekaar te sê maar as ons invloed gaan uitoefen in ons skole, in ons werksomgewings en die plekke waar ons beweeg, gaan ons dit doen na buite toe. Dit gaan nie gaan oor ons nie, maar ons gaan hierdie goed wat ons gekry het, hierdie goed wat ons het, gaan ons gebruik om ander mense 'n stem te gee. Armes te verlig in hulle armoede om onderdruktes vry te maak. So daar waar jy by die skool beweeg en iemand word geboelie of iemand word onderdruk, moet jy so Salomo dink, wat het ek? Wat kan ek doen hieraan? Wat se invloed kan ek uitoefen om hierdie te stop en dit te keer? Daar waar jy beweeg by die werksplek en mense op mekaar trap en oneties met mekaar optree met geld en finansies en begrotings en goed wat hulle mekaar indoen. Wat het jy in jou hand om te sê hierdie is verkeerd? Ek kan nie met hierdie goed in my hande staan en net kyk hoe ander mense swaar kry nie. Want dit is waar ons foute gemaak het in die verlede. Ons staan met die goed in ons hande, maar ons maak foute omdat ons dit nie na buite toe begin uitleef nie. So ek gaan afsluit met 'n storie en gaan nou 'n rugby storie wees, ek's jammer. Ag ja, rugby stories. So ek eh, ek het toe ek op skool was het het het ons in ons matriekjaar het ons getoer oor see met 'n uh, eh, op 'n eh, Argentinië toer en toe ons nou gekom het in Argentinië toe het ons nou gedink jy's ons is nou die bees news van die van Suid-Afrika nê nee? want jy gaan nou soontoe en jy jy verteenwoordig eintlik nou amper jou land al is dit nie eintlik so nie ek meen jy Jy speel net teen Argentynse skole, maar jy kom nou daaraan, jy dink net by jouself, jy's Menlo Park. Dis 'n goeie skool daai hoor. Gaan kyk bietjie, is 'n goeie skool. So jy kom nou daaraan Argentinië en en jy dink eers maar on, ons is nou great. En ons het al hierdie goed. Ek meen ons ons het die geld want die skool borg vir ons om om om op hierdie toer te gaan. Ek en baie van my pelle het het beurse gehad by die skool so ons ons het nie 'n sent betaal vir daai toer nie. En jy gaan op hierdie toer en jy dink eers maar ons is net great. Ons het so baie in ons hande. En die eerste eerste wedstryd wat ons speel het het dinge al 'n bietjie hyper verkeerd gegaan in my in my lewe want op 'n stadium speel ons die wedstryd en ek was nogal 'n aggressiewe kind op skool en dit het taamlik gebeur na my pa oorlede is was ek verskriklik aggressief. So as iemand aan my geruk en pluk het, het ek hom geskop want ek was net soos nee, jy ruk nie aan Hanu nie. So op 'n stadium toe ons nou speel, toe was toe was daai die ou gewees en ek op 'n stadium lê ek so en ek plaas so die bal en ek lê so en hier kom trap hy nou net nie mooi aan die binnekant van my lies bietjie op. En ek verloor dit en ek trek hom in en ek slaan die ou en dit is net dis so oneties en verkeerd, maar die ref sien dit nie eers en ons altoe spring op en ek kyk hom so en ek soos lekker. Ek sê jy later weer kry. Ons gaan weer uitmekaar uit. En so 'n bietjie later toe ons nou en ek van julle het al hierdie storie gehoor en van julle gaan nou presies weet wat ek nou gaan sê, maar ehm um, later toe moes hulle ons na huisves hierdie ouens. Ja, oh, hier kom dit. Hulle hulle moet ons huisves en ons sit nou daar in die eetsaal en hulle sê nou vir die ouens, luister maar, ehm um, julle gaan nou uh die, by hierdie ouens se huise gaan bly en, en ons gaan julle name uitroep en dan gaan hulle opstaan en dan gaan hulle jou nou kom kry en dan gaan julle nou saam met hulle stap na hulle karre toe en dan gaan julle nou vir twee aande daar gaan slaap. En die hele tyd sit ek net daar en ek dink nee ag Jy weet ek speel in die agterlyn, hy was in die voorspelers. Ons sal nooit by mekaar uitkom nie. En op 'n stadium daar sê hulle wragtig vir Hanu en ek staan op, kry my sakkies, alles en daar staan daai ou op. En ek moet nou by hierdie ou gaan bly. En ek kom nou daar in sy huis aan in die hele aand. Ek is so bang om hulle kos te eet want ek sien hoe praat hulle in Spaans met mekaar en hulle nod net so en smile, die ma en die pa en almal. En ek weet nie wat hulle vir mekaar sê nie en ek dink heeltyd o, oh, hulle gaan Retex in my kos sit. Ek gaan dit nie maak nie, ek gaan doodgaan. Maar dit was my eerste belewenis van die toer. My eerste belewenis was hierdie krap geleentheid wat ek nou beleef het waar ons so oneties met mekaar opgetree het, mekaar geslaan het en ek die invloed wat ek eintlik gehad het op so swak manier uitgeleef het. Want ek kon na die tyd na die ou toe gegaan het en hom gesê het: "Jesus, bra, ek is so jammer. Ek is 'n idioot. Ek sê jammer. Ek moes jou nie geslaan het nie." Maar ek het dit nie gedoen nie. Ons het aangegaan en later in die toer, die heel laaste plek waar ons gespeel het, se naam is Rosario of Rosario, wat ook al. Die plek is 'n is 'n baie arm gedeelte in Argentinië, baie groot dorp, maar baie arm. Die ou wat my toe nou daar gehuisves het, heeltemal anders as die as die eerste situasie. Kom ek in die huis ingestap, hulle huis is so groot soos ons garage. Dis 'n huis. En ek stap al in en ons soos drie banke en ek sien van hulle familielede, die ouma slaap op die bank, die pa slaap in die kamer en dit saam met die ma en die die ouetjie het ook sy kamer daar en die badkamer is tussen hulle almal, dis sommer so lank langs die kombuis. En dit is nou die ou se situasie. En ek kan nie 'n woord verstaan wat die ou sê nie want hy praat heeltyd Spaans en ek is net soos <laughs> ek verstaan nie. En dan as hy na die toilet toe wys, dan sê ek soos ek wil nie eet nie. Ek weet nie wat jy vir my wil sê nie. Maar Hy praat die hele tyd nou met my en, en die hele tyd kom ek agter hier's maar hierdie hierdie ouetjie is is ook anders as die eerste ou. Want vir my was dit met die eerste ou was dit al van hy wil my nou terugkry. So met alles wat ek doen, slaap ek sommer op die grond in sy huis, maar by hierdie ander ou, hulle het een bed. Hy het een bed in sy kamer en hy kom aan met 'n slaapsak en hy sit sy slaapsak uit op die grond. Hy wil hê ek moet in die bed slaap. En hy gaan op die grond slaap. Was 'n totale ander ervaring met hierdie ou wat wat eintlik liefdevol was En hy wat eintlik nie hierdie goeie rugby speler was nie. Ek meen hy was 'n hy was 'n reserve in hulle span. Hy het nooit eens op die veld gekom nie. Maar hierdie verskriklike nice ou. En op 'n stadium ons verstaan mekaar nie en ons gaan McDonald's toe en al ons pelle is daar, al die rugby ouppies is nou daar in McDonald's en al die Rosario kinders, al die Argentyne koop toe nou vir ons Suid-Afrikaners McDonald's. En ek sien hoe hierdie ou sy beursie uithaal en hy het niks. Hy maak daai beursies oop en daar kom omtrent stof daar uit. En ek dink dit net by myself nee. Ek het ek het ek het so baie invloed gekry met hierdie toer. Ek het niks betaal hiervoor nie. Ek gaan nou vir hom kos koop. En ek sê toe vir hom, "Wow." En ek wys toe nou vir hom kos. Ek gaan vir jou koop, ja, handsyne. En hy kyk my toe so aan. Hy kon dit omtrent nie glo nie. En ek koop vir hom kos en sy hele houding teenoor my het net verander in daai oomblik. En toe ons die dag met huis toe gaan, nou klim ek op die bus en as sy hele familie kom na my toe gehardloop, sy ouma suig omtrent my gesig af soos sy my soen. Um en hy sê hy sê toe net vir my toe hulle nou my nou groet, toe vra hy vir my, "Hanu, are you a Christian?" En ek sê toe vir hom, "Ja." Nou, ek moet nou vir julle sê ek en haar ou is nou nog Facebook pelle. Ons praat nie meer baie nie. Maar na skool het ons heeltyd kontak met mekaar gehou want hierdie ouetjie was nie 'n Christen nie. Maar iets van die ding wat ek vir hom gedoen het en dit was iets so simplisties om vir hom McDonald's te koop. Iets van die invloed wat ek ek het iets in my hande gehad wat hy nie gehad het nie. Ek het iets gebruik wat wat ek gekry het op hierdie toer wat wat ek eintlik nie verdien het nie en ek het net vir hom gesê maar ek gaan gee vir jou. En daai ou het 'n 3 of 'n 360 180 gemaak. Yes, 360 sou 'n bietjie graaf gewees het. Hy het 'n 180 gemaak net daar. Omdat ek iets wat ek in my hande gehad het, gebruik het op 'n baie simplistiese manier om sy lewe makliker te maak. En ek wil vanaand vir jou sê, jy sit miskien hierso en jy dink jy het nie invloed nie. Jy dink jy het niks. Jy het iets in jou hande. Jy is soos Moses, jy het daai staf Jy het iets van jou eie identiteit, jy het iets wat jy self het en jy het influence. Die vraag vanaand is as jy uitstap, hoe gaan jy dit gebruik om herstel en verligting en freedom te bring aan mense daar buite? Gaan jy die Christelike manier, die manier van God uitleef vir mense en vir hulle reg wys, maar kyk wat doen Christene met wat hulle in hulle hande het? Ons is nie 'n generasie van mense wat wat ons in ons hande het net na onsself toe gaan trek nie. Ons is 'n generasie wat wat ons in ons hande het, gaan ons uitleef na die wêreld toe. Gaan vra dat die band vorentoe sal kom asseblief en terwyl ek so bid, gaan ek vir julle challenge vanaand om vir julle te sê waar ons nou lekker gaan worship, songs gaan saam sing, wil ek julle challenge om vir 'n oomblik net te sit en te dink hieroor, wat is in jou hande? Wat het jy? Wat is jou invloed? Hoe gaan jy dit uitleef? Hoe gaan jy jou spices om jou beïnvloed? Hoe gaan jy God se liefde, God se geregtigheid, God se eenheid vir mense kommunikeer daar buite met wat jy in jou hande het? So ek ek gaan vra dat die worship span gaan nou oorvat en ek gaan vir hulle vra om om ons te lei in in 'n paar songs waar ons net bietjie stil word, rustig word, by God se voete gaan sit en bietjie dink oor wat ons in ons hande het. Here, dankie dat ons vanaand weer net hier kan wees en kan sit en ons hande kan oophou en vir u kan sê dankie. Dankie dat u vir ons influence gee en ons bid vir meer. Here, ons bid dat u vir ons regtig influence in ons hande sal kom sit, maar dat ons dit sal gebruik vir die regte doeleindes. Dat ons die maniere hoe ons met mense werk en die spasies om ons beïnvloed laat dit iets van u liefde en die geregtigheid, die genade en die eenheid sal kom wakker maak onder die mense. Here laat ons die kerk en kristendom en die al die suurgoeders wat wat gedoen was in die verlede dat ons dit kom wegvat met die manier hoe ons u verheerlik met wat ons in ons hande het. Ons bid dit in u naam. Thank you. voel. Ehm um, staan op of sit of kom vorentoe. Daar's spasie daarso. Ehm um, as jy voel iemand as jy reg voel iemand bid vir jou of jy wil vir iemand bid. Ons invite julle om om er, om te kom kom by die voor kom staan hier voor as jy hier voor wil worship hier is plek. Ehm um, kom ons kom 'n bietjie uit ons comfort zones uit. Kom 'n bietjie uit waar jy sit. Gaan staan 'n bietjie anders, chat 'n bietjie met iemand anders. Ehm um, Stap uit, vraai, vraai net. Wees bold, stap uit. En uh, ja, laat God met jou praat. Kom ons net raak lekker persoonlik met God vanaand. Nie fokus op die persoon langs jou nie. Fokus net op God. Um, want hy is altyd daar en hy wil altyd met jou wees en hy wil altyd relationship met jou vorm.